Gale kai Afrodite. Gale eras theisa neanisku e prepus e uxato tai Afrodite hopos auten metamorphose eis gynaika. Kai he theos ele esas autes topathos metetypos en auten eis coren eueidee cae hūtos hō Neaniskos, theazāmenos autēn cae erastēis oikade, hōs he autōn apēgage. Cā thē menon dē autōn entō thalamōe, he afrodīte gnōnae būlōmēne e metabalūza tō sōma he galē cae tōn trōpōn e elaxē, mūn eis tōmēzōn ca Hede epilathomene ton parunton, exanastasa apo tes coites, ton mun edioce catafagen telusa. Cai he theos aganacteasasa catautes palin auten e isten archaien fysin apocatestesen. Huto cai ton antropon hoi fysi ipo neroi, cane fusin allaxosi ton gun tropon u metaballontai